Боже, ние го благословуваме. Нашия брат и Словото, кое ще има да го проповеда. Сега отвори ги нашите уши, сърце и души и тражиме Твоето помазание преко него, Господи, на цялата заедница. Благослови да от тук ние излеземе променете ги, освежени, охрабрени, подигнати пак ако трябва и покарани областите, за които ти планираш да и знаеш. Моляме те, Господи, засилия Твоята църква, разбудия Твоята църква за да оди Чикорио пробудът. У името на Исус. Амин. Господ те благослови. Божи благослов на сите ни. надяваме бееме на служба и да, да ви кажам, все ако поща со работа, фале. Фалат ми службите. Значи, тук сме ние семейство. Така е. И си покажуваме любов Амин. и вързаност. И можеш да споделяш без страх дека ќе биеш разнесен. Без страв дека ќе ќе се слушнат тие зборови не. А ваму е сватба си е сватба. Сите гледат кој како се облечени, кој како игра, кој дека се движи, па не знам, кој бил бричен, кој не бил бричен, кој како бил обречен. Се се тоа. А и си викам така, Господи, колоните се спремат за свадба толку многу со палишта, со облеки, со со, да бидат весели се. Колку ли, колку ли ние треба да се радуваме кога доаѓаме у неговото присуство? Така е. Ние треба да се облечиме со неговата облека. Една од неговата облека е Божиот страв. Ова вече сакам да зборам за Божиот страв. Оти Божиот страв го нема кај Од се и се што се плашат, ама од Господ. Нема. Нема Божи страв. Нема, затоа што не веруват у Него, они веруват у наводници, цуват до Господ, прават до Господ дека не е способен. Преска ден таксист од Караго Голфо на поправка и најам останеца почисти. СДС е задобило кръвта. Гадни спорови, како, како некоја буица излезява од него. Цуење, вреќање и викам, слушай човек, Викам, един ден, кога ќе застанеме на Армагедон, на судниот ден, сите пред Господ, ќе одговараме за то, що сме сборили, за то, що сме правили и за то, що не сме го прифанале него и неговата любов. Што ми збориш ти на мен вика Армагедон, овие ќе застанат и сите ќе застанат. Вика, знаеш што ви ти кажам? Вика, и на Господ му трябва помощ. <laughs> И на Господ му трябва помощ. То не е на страв. Ти викам, трябва му помощ. Ама когато се покаяш, и когато ги поверуваш дека он е Бог, Исус Христос, и тогава може да му помогнеш. Ама покаян. По работа тук на земята. И значи, че ние сме мало стадо. Мало стадо. Ама сме вредно неговите очи. Всяка борбена единица, що е мала, е много силна. Ние ако сме мало, мало стадо, ама сме силно Господ. Отиваш сакаме, нали? От имаме почет към Него. Я mislim да имаме zdravo почет към Господа. Zdravo почета към Господа. да ispravim, да се извинявам. Значи, първо, вероятно, не, недоразбирание некое. Армагедон е последната битка ми верниците, неверниците, че Господ ќе направи со от откровението, ако читате на своите уста. А судо Христов е нещо друго, за кое ще ќе бидат судени верниците и е съвсем различно от судо на неверниците. Чисто да, да разгърбичиме да. работата, да няма разбирание. И сега, страво Божи, вика там Соломон вика. Почетъкта, на мудростта е здраво. на Господ. Е. Ако ние сакаме да бидеме мудри, трябва да имаме Страво почет към Бог. Ако нямаме Страво почет към Господ, ние сме немудри. У Яковото послание пишува, вика, и демоните веруват. Ама они треперат. И они бегат. Никъде у Новия Завет не читаме дека демоните го цуале Господ. Никъде не читаме дека демоните го понижувале Господ. Они викат, ти си Божи светец. Ние го знаеме тоа. Ти си Божи светец. И бегат. И знаете ли шо? Каде шо демонов и дявол не може нещо да направи, поради страх от Господ, го праќа човек. Човек без страх от Господ е много повече от демон. От Йон го напага, он го цува, он го хуле и нема страх. И нема страх. А демонът бега, затоа што знае дека ќе биде убиен дявол со диво на устата на Господа. А човекот цува го Бога. Колко страшно. И дявол нека што не може, го прави човекот. Значи човекот е. Местар от Господ е много силен. Затова здраво, сакам да, да обясняме някои работи. Здраво Божи, що трябва да го имаме и ще го имаме, не е право, право, що не е. Право не е природна емоция. Здраво Божи не е природно чувство. Не е осет. Не е чувство. Значи здраво си е посебно чувство. почета към Господ е друго нещо. Страво, како чувство го имаме сите. И бебиња, бебе кој се роде, кога направиш така се ждимне. Зашто бебе има страв чувство. Е. Ако го нема тоа, тоа е нешто дека не е уред со бебето. Децата имат страв како чувство, младите имат, старите имат. Значи не е чувство. И то не е страво Божи чувство. Чувството на страв го имаме како реакција на некоја отредена опасност. Значи, кога има някаква опасност за живото, за нещо, за деца, за воно, тогава се явува чувството на страх. Що е уред? Що е уред? Ако в момента, кога пукне некоя петарда, ти не си спашиш, нещо не е уред. Не може човек да не се жди некоя пукне петарда до него. Значи е чувство, защото трябва сите да го имам. И го имам. Како реакция на отредена ситуация опасност за живот или нещо друго. Друго. страва от Божие, значи не е природно чувство. Страва от Божие се разликува от духа на страва. По второ Тимотей, първа седо, пишува. Бог не ни даде дух на страва. тук ни даде дух на сила, на здрав разум и на самоконтрола и на самевладение. Значи на страво е нещо посебно, от Божи е друго нещо. Да се разграничат. Не е чувство, не е емоция. Не е ли дух на страв. Духо на страво иде от дявола. Духо на страво е демонска сила, защото дявола е пратя. Защо? За да го заробе човеко. За да го заробе. За да го контролира. Духа на страво дявол ни го дава да не заробе и да не контролира. Пример. Некои работи си размислуваш што ке биде после 3-4 години, па како ке биде, па што ке биде. Тај дух на страв ти дава информации што уствари и не се точни. Дава ти мисли што не са побожни, не са ни твои. Дава ти мисли на страв што те държат у робство. Така ке биде, ова как ке биде. нещо ке се случи на твоите деца. Па тамо ке застрана. па то ке направи, па ти ке умреш Тай дух на страх го дава дявол, за да не контролира. И да не тръгне от страх Божий. Дявол е успешен фалсификатор. Он секваш и се фалсификува Господ, че прави. Значи Бог, ако речел, имайте почит към мене, не значи дека речел, ке ви убивам, ако не ме слушате. А дяволът дух на страх го праќа, какво? Формира си своя религия, и преко религията taj дух на страх го държи народа уробство. Уробство на демоните, уробство на идолопоклонство, на врачарство, на баение, на, на все и също, само да не тръгне от страво Божие. И ние мислейки дека му угодуваме на Бог, со то, що ке се плашеме и ке носиме дарови на църквите, и ке носиме пред а, пред киповите и пред идолите, ние мислејќи дека му угодуваме на Господ, ние обидуваме на дявол. Толкова успешно го завърте страво Божи, написи себе дяволо, че формира дух на страх. И тази дух на страх може да не убие. От страх може да не убие тази дух. Ако не го направиш, не яви, не черкай, не дирай, пишува го там в Новия Завет това. Не черкай, не яди, не пи. Защо? Дух на страх няма да му говориш на Господ, ако го направиш това. Нашия Бог не е таков. Нашия Бог е Бог на свобода. Он ни освободува от страва. Бог нас не сака да не държи от страв. Не сака. Дали ми на текста сакаме да ги държам от страв? Цеци и Мартина да ги държам до мене, со дошо ги набирам страв. Ако не напуштите, той толкова ќе се случи. Значи ја не съм добър родител, тогава сум, ја не мислям добър на децата. Исто е и нашия Бог Он сака ние да го избереме со нашата слободна воля. Да се тръгнем от тази дух на страв и да дойдем кај него. И за тоа у Библията пишува неколку пати, не знам на кај таму, не знам колко е точно, е вика 350 пати пишувало, не бој се, не плаши се. 365. Е, 365, 350, се ците на гајде. Ја не знам кој точно е изброил. <laughs> На кој ќе му верувам? Кој точно е изброил? Значи неколко пъти, не знам колко пъти пишува, не бой се, не плаши се. На Исус там му вика, не бой се, Каде да тръгнеш? Со тебе сум. Со тебе е твой Господ. Ако ние се прифанеме и почнем да одеме по неговиот е пат. Он е со нас. На Давид вика, не бой се, на Даниел. Не бой се, любим че мое. Знаете кои тия се спорови? Да си го нашето име. Не бой се, Зоки тебе сум. бој се норма. тебе сум. Не бојте се, со вас сум. Не ви давам дух на страв. Не ви давам дух на страв, вика Господ. И не бојте да се плашите, вика. Читайте на Библията. В Словото е вистината. Вистината, колко ја спознаеме, оно ќе на слобода. Од секој страв, од секој сомнеш, од секоја грижа, од секој на слобода. От он е верен и достоен. Неговото да е да. Не се он пишмане, не се придомислува. Како вие нашите политичари. Господ нека ги благослови. Немат никакъв страх от Господ. Лъжачи. все що се на налага пропадя. И земята ке пропадне, затоа що е темелена на лага. Всеко държава е темелена на лага, корупция, мито. И е кай Господ нема. Бог сака да имаме страва почета. Значи не е природна емоция. не е дух на страх. Що е? Дефиниция за страх Божий. Я ќе кажа, Стравот Божи е човечки став. Мой став на стравопочит, озбилност и сериозност дека Бог постои. Аз имам став и стравопочит дека Бог постои и е сериозен и е озбилен. Не е некоя играчка. Не е нещо замислено имагинация. Он е озбилен, постоен. Бог е тука. Преко има е свети дух и Он не гледа. Он не гледа. Що правим? Що мислим? Дека одеме? Що работеме? Дали да обадиме на служби? Дали не одеме на служби? Дали одеме на сватби? Дали одеме по кафичи? Дали пиеме? Дали пушиме? Дали грешиме? Гледаме. Гледаме. И ако си го ние сваляме сериозно, и озвено дека Бог не гледа и дека Бог постоја сериозно, тога идеме става Божи. Тога идеме става Божи. Тога ќе се чукнеме по главата што правиме ние. Е, Бог е озбилен. Он е сериозен. Он е вистинен. Он стварно ја даде неговата жртва на крстот. Кога ќе замислам дека стварно Он на кръста умре за мене и за моите грела, Е, ке се питам и дали ке грешам. Не се страв дека он ке се сигне от кръсто и ке ме накултира. Него. Озбудно сваќам дека он заради мене, дека я требаше да минам на кръсто там. Озбудно размислувам и сериозно съм дека казата за мојо грев он ја зема. И таа страва почет е страва почет од любов не, да не му грешиме на тате. Да не му грешиме за това, ще го он даде Неговия син. неговия син, неговата кръв, очистина от грех. И когато осванеме това, ке се питаме нали ке грешим. Това е почеток на мъдрост. на Озбилност към жътвата Христова. Страва почет на Бог. Озбилност към Неговата жертва е страва почета на Бог. От и Он умре на кръстове он беше бачен. Он я проля кръвта, колко е Замислете имагинация. Какво виса на кръсто и кръв целил. Вика, луито си го отклонува погледа от него. От и целил беше гнеднасан, към изгнасен. Претепан, към шикован, кръв. Колко я е узнал дека то го е направил. Страва почет почнува. И мудростта почнува. Мудростта да се пее от гряха вистинският верник Собаков став. Како ще го препознае? От ние пишува нали, да препознаваме. Препознавайте ги духовите, препознавайте го грева. Ние сме избрани свещеници. Свещенико е должен да го почува народа, да не греше повече. Свещенико е должен да го почува народа на почет към Господ, на любов към Господ, към ближния, към другото. Како ги Како ги се препознаваме? плод. Плод. В с страх Божий трябва да покажем плодовите. Дела. Дела на шо? Дела на покорност, на лоялност и послушност на Божите заповеди. Покорност, лоялност, привързаност, послушност на Божите заповеди. Ако Бог речел, люби го, твоят неприятел. Трябва да го добре. Трябва да, да ги слушаме и да ги почитуваме и да ги извършуваме Неговите заповеди. Ако Бог речел, не лажи, не му е да лажеш. Не кради, не му е да крадеш. Не оговаряй, нема да оговарям. Защо? От Израел почита е тук. И ако аз почнам да оговарям, Бог слуша. Бог гледа. И аз покажувам дела, што не се усклад со здраво Божи. Тога јас не се плашам на Господ. Ако почнам да бла бла да правам, да крадам, да лажам и да доаѓам тука да сум христијанин, да се маската да се става тука, хей, супер. Да, луѓето може да ги излажеме, ама Бог нема да ги излаже. Он ги гледа нашите дела. Он ке не оценува. Павле вика, ја не дојде да угодувам на луѓето. Ако беше дошло да угодил на луѓето, немаше да биде на Божи слуга. И аз дойде до догоден на Господ. Како ќе говориме на, на Господ? Ако ги покажеме тия дела на покорност, лоялност и послушност на Божите заповеди. Како ќе ги знаеме Божите заповеди? Ако читаме, нон-стоп викаме, ако читаме, читаме, читаме, читаме, растеме, и страва Божи се всадува у нас и стануваме озбилни и сериозно створувањето на тоа, што го читаме. И тогава ќе се гледа дека Нека да сторим за Жан. За това, що пишува да не ова да се каже за Жан. Луѓето има што да кажа. Е. Е, е, <laughs> значи, остава. Божия став е став да си го вземеш Господ от тебе за озбилно. А не какво? приказка, легенда, мит, него Господ да си го вземеш от средство за озбилно. Ами, ами, ами, най-сериозно. Озбилно. Сериозно. Искрено. Чисто. Тоа е тоа што сака Господ од нас. Не е он сака да набие, да ни набие страф у коските, мора да го сакаш. Не избира став кого ќе сака. Чувството на, на любов е чувство, А на Божията любов е излияна на нашите срца со посредство на духо Свети. Ако ние нямаме Божия любов, може да ја тражаме. Може да ја тражаме. Господе, дай ми любов. Я, например, за еден, едно дете, що беше завистник, нека да именувам, не го сакаше. Не сакаше дома да бъде. Да, да. Не сакаше. А християнин, по почетък, ако тръгна една година, две, не сакаше дома да го смислам да дойде. че ми на цигари, че ми на дрога, на алкохол и не Ама Бог работе. Бог прате човек и ти вика, мора да го сакаш. Друг човек вика, ти си му рано, ти си му татко. Ти си отговорен. Бог на тебе ти бъде дал. Ти мора да го издържаш и да го издесеш. Викам, па Исус, ама Исус работи при колуги. Исус, да, ама Господ работи при колуги, затоа нали, ние трябва да му помогнем на Господ. Ще озбориш овай. Проти Господ, ако аз не сакаше да му помогнам, ки си найде друг. Ама аз ке немам награда. Аз е. ке немам награда. И шо е? Ти си му равно, ти си му татко. И викам, Боже, ама аз Не го сакам. Тражи. Кой тражи, ке добие. Кой чука, ке му се отвори. Господе, дай ми любов. Господе, дай ми любов. Пост, пост и, и молитва, и Бог я дава любовта. И Бог я дава. Така да, ние избираме. Нашия став, став, наш став е. Дали ке вземе страв Божий, или ќе зееме тих здрав. И трябва да ги разграничим. Сега, значи, Божия страв озбилно взимане на Господ нашата срце. Друго, едната дефиниция. Другата дефиниция е пишу в пословици 8 глава 13 стих. Вика, страва от Господа е омраза към злото. аз ги мразам гордостта, самодостатността патот на лошото и уста пълна с олаги. Господ шо сборе. Сборе он ни е оставил Неговото Слово. Оставил Неговото писмо, свето писмо, защото трябва да го читаме. И он вика, стравот мой, стравот от Господа е омраза кон злото. Омраза. Знаете, що значи омраза кон злото, кон грево? Ние трябва да го мразиме грево, да го замразиме до смърт грево. Оти Бог го прази. Църквите, общо взема, ще читаме сега, интернет, дешавки там вам, имат компромис. Правят компромиси с огрява. Мислам, я мислам дека ние не сме таква църква, ще правим компромис с огрява. Оти ако направим компромис, ќе нямаме омразата, а конгрево. А ако нямаме омразата конгрево, нямаме страх Божи. А ако нямаме страх Божи, не може да му гоним. Толкова нас. Толкова нас. Замрази го гревът на смърт. От и Бог тук вика, мразам, мразам го злото, мразам я е гордостта, егоизма, патот на лошото и уста полна с олаги. Пак я кажа, Сешо е заснувано на лага, пропаги. От и татко на лагата е гало. Он падна, падна от Божието присутство. Ако ние темелеме на лага и устата ни е пълна со лага и ние ќе падеме. Затоа треба да збориме вистина. и ние сме избрани да збориме вистината, не лагата. Ние сме избрани да кажуваме вистината. И кога ќе кажеме вистината, ослободува. И луѓето ќе бидат ослободени. Луѓето ќе бидат исцелени. Луѓето ќе бидат подигнати. Луѓето ќе бидат охрабрени. Кој е вистината? Само Исус е достоен за слава. Само Господ Исус Христос е достоен за слава. Никой друг. Ни Заев, ни Круил, ни, ни Иванов, ни Трамп, никой. Нека ги благословя да се покарат да не лашат. Да. Ама трябва да я кажем истина. За да бидат пресъдчени. Много християни са неутрални. Малко от Грел, малко от светост малко там кислотина, а малко вам кислотина. това доаѓаат църква црква со мотиви. мотив. Со секој мотив. Јас сум дошол мотив да бидам изцелен. Да ми помине палецата. Това беше моят мотив, да оздравям. Ама Бог и со каков мотив да дойдеш? Ако сърцето си го отвориш за него, Бог ќе дойде. И ти го смене мотив. Е. И ќе го смене мотив. Омотило за пари, ке те направи после да ги даваш парите на сите, що трябва да помагаш. Ева, Бог може да смене се. Може. и Бог е създател. И затова да не осудуваме луѓето со какви мотиви доаѓат от црква. Него треба да ја покажеме любов, мудрост. Не па сега на секој црква 500 дена имаш и ми дадеш. няма. Оти ние сме црква што даваме пари. Мудрост. Мудрост мотива може Бог да го промене. И от сърцето да го смене. И от тази мотив да бидам изцелен, ако даде Бог моето сърце. И аз вана, дека съм бил заникане. И дека съм модил на кепеково. Дека моят път бил заникане. Така и за, има надеж и за сите нас, Надежда и за е. сите луѓе. Надежта е дека ќе бидат спасени. Зато и Бог е дълготрпелив. Он чека. Неговата милост води към покаяние и затоа Бог си ги сака луѓето, ама мраза и грево, да се разбереме. Бог не ги мразе грешниците. От Исус вика, аз дойде да ви помогнам на грешниците, а не на правилите. Значи он го мраза грева, ама ги сака луѓето. Така ние трябва да го мразиме грева, да нямаме компромис. Да не игнорираме грев от църквата. Опомена со любов. Блага любов. Значи опомена за грева да не ги тапкаме, да не, а, па, да не ги судим. То е много, много тенка линия, по която трябва да се Ама трябва да оставим светлото да не води. Светия Дух чува за греб суд за правда. Ние колко и да кажем на луито, е. дека са грешни, дека, дека имат грев, ако Светия Дух, Светия Дух, който ги пресведочи, они да рисуват става. Пак ги кажа. Е. Става. Дали ги се покаят и ги го с право Божие или ги се оде по негов пат. Това е нашето улога да помагаме, да сакаме, да се опоменуваме, а Светиот Дух ќе ни кажува. Што да збориме, кој момент ќе да кажеме, како да кажеме, ако сме водени на Светиот Дух. От ние многу лесно можеме да изрешетаме човек. Со нашите зборови. Да го убиеш. Ама Бог не ќе. Бог сака да изцеле. Бог не ќе да убие. Пак ќе кажам почеток, кажа. Бог не иде тука да убие. Бог иде да оживее. Гјавол иде да убие. Духа на страва иде да убие а Бог иде да ослободе и да ни цели, и да ни подигне, и да ни даде любов. И да ни даде това Божие. Слава Божие. Какво сега да го разберем? Каков е слава Божие? Каков? Пишува Псалм 19, 9 стих. Псалм 19, 9 стих. Каков е страва Божия? Страва от Господа е чист и останала до века. Прекрасен стих. Правът от Господа е чист и останува до века. Исто како што е мудростта, што иде от сгоре, пише го Яков. Мудростта што иде от сгоре е чиста, света, безпрекорна, не се гневи, не, за любовта па збореме, не се гневи, тръпе. И страва Божие такова. Чист. От не е извокан со примеси на свето. Страва Божие нема примеси на свето. Он е чист, небесен. И дека трябва да прибива. Справа муж към човек. Тук? Ето тук. Умата е 5-8. Що пише? Блажени са чистите по сърце, защото тие ги го видят Бога. Чистите во сърце ги го видят Бога. Не вика тук блажени се чистите во умот или во мозокот, Оти тия, нали, очите гледат и повързано с ума и с мозъка. Ами да блажи и се чиста в сърцето. Божия страх пребива тук. Защо? Затоа защото сърцето е извор на живото. Пишува пословици, чува си го своето сърце от Йо. Оно е извор на живото. И страво Божие, ако е чист, е чист, не ако е чист, страво Божие е чист. И он сака да пребива у нашия живот. У нашия живот. ние да покажуваме страх Божий. От и от срцето измерва живота. А со нашиот живот ние му покажуваме Господ на луѓето. Покажуваме дека имаме строго почит под него. Дека го почитуваме, дека слушаме што зборе Господ, дека сакаме да, да ги остваруваме неговите заповеди. Бог сака од нашето срце да направи Своя светилище. Знаете што е светилище? Дека што се осветува, дека има жртва, дека се каде у шатора на што беше Може да го е направил. У светијата на светиите влегува свештеникот, а пред тоа со чисти влезе таму. Бог сака да влезе преку Исус Христос у нашето срце тука и да го направи, да го изгради својот шатор. Сака да прилива. Отека знаем, пишува откровение. Стоя ми чукам на врата. И кој ми отвори? Ке дойде до него, ке вечераме со него, Ки видим е, приятели. Бог сака от нас приятели да видим. Е с чисто сърце, светилище. Да, да е чисто. Да нема примеса на свето. Свето нема шанси да пребива от чисто сърце. Или дух, страва Божи, како чист, нема шанси да пребива у нечисто срце. Избешано со светски примеси, со всекакви бивки, небивки, религии, теологии, а, да, и окултизми, защото я знам, и ние да сакаме страна Божи. Нема шанса. Затова Исус Христос ни дава ново сърце. Ние ако се наново родене, сме нови създания. Преко кръвта Исус Христос до очистуване, довади Свети Дух и ние имаме нови сърца. И Бог сака тия сърца да бидат Негови. Негови светилища. Страво Божи, чист, што читаме, да пребива от чисто сърце. да зрачи. почета към Господ. Сакат да прибива у нас. И що добиваме с това? Нели, общо луито, ке ти кажат и ако взимаш ти почета с Бог, што добиваш от това? Што ако го сакаш Исус, що имаш ти корис од тоа? Денеска не се работи за корис. Денеска капитализмот е, шо ќе има корис ако се работувам с тебе. Той е капитализъм! Корист. Печалба ги твоите уснови, някой ги подува моите уснови и, и ти да биеш океан и я да биеш океан. Що е користа ние? Що го имаме страва Божи кој ќе ме пита него. Отговор ни го дава Господ Исус Христос у Новиот Завет. Следи, нели, ние сме избрани да го следваме неговия е пример, да одиме како што одеше Той и да правиме како ще правеше Той. Господ Исус Христос. Тук во евреите пета глава 7 стих. Вика. Пета глава 7 стих. Той,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 Клонение на страх почет към Господ. Имаме и отговор на нашите молитви. От, он тук отговори на Господ. Господ дойде от тело и па имаше страх Божий. И беше на проверка Господ дали има Господ Исус Христос у Гецеман. Беше на проверка с тебе. Нали рече, татко, нека ме отмине оваа чаша. Ама нека биде твоята воля не моята. Е той е почета. Волята на Господа е тражена за нас. Що Господ има за нас? Що сака Господ от нас? А ке го добиеме тоа биеме у молитва и колку ке читаме. Господ ке ни зборе. Тук Господ плакаше вика. Господ Исус викаше и со солзи на Бог Таткото. Ние преко Исус, следејќи го него пример, трябва да викаме да плакаме за душите, да се молиме, за било шо, шо е склад со Божјото стол и со Бог. И ке добием отговор на молитвата. че ги добием, Ако имаме страх Божи, нашите молитви ке бидат отговорени. Моли ка имаше страх Божи, Нената молитва, главната молитва е остварена. Гледате ме, мене тука сега. Той беше главната молитва. Моника плакаше за тоа тете. Плакаше на време. Як, ќе ви кажа, Ноќта стане и плакат. еден саат. И аз се будам и плака за душата на тоа дете. Зависни. Плака. Викам, шо ти е на тебе? Плака. И ние помислиме дека нешто не е уред со, со неа. Ама после тоа Господ ти одговори. Плакај и ридај, Симонска, керко. у Еремија дека пишуваше тоа. Плакај и ридај вика за душите што гинат надвор. Викај. Тој беше одговор. Неното плакање викање, кога дето иде от центар, она прекина. Оно почна да се радува. Господ го стави на сърце. Прави. Ако те разбуде Господ някой от вас сата да се молиш, моли се. Ако ти иде да плакаш, плакай. Плакаш за некоя душа. Плакаме за некоя да се спасе. Плакаме за некоя да, да не биде убиен. Плакаме за некоя да не умре. Плакаме за некоя, че трябва да биде изцелен. Той е от Божи да го бидеме послушни на Него. Да го слушаме и да ги оспорваме неговите заповеди. Ако ми е речел от два самата, буди се, и не можеш да спиеш. И си викам, Господи, шо? Моли се, шо? Моли се. И да не знаеш защо, у ти се моли. Плакаше и се молеше, и се молеше, и детето сега има две деца. А вика дека не може да има деца. Вика дека не бива човек от него. Дека ќе умре. За Бог. Няма невъзможно. Невъзможно, не. Таков беше минаш точка година. Готов. Готов. Мъртовец. Абе мъртов, зомби. Не може да се жене. Не е способен. Препоните унищени. Не е активен. Не, е, не може да има деца. Абе, Бог вика може. Бог може ново създание. Кога правя, правям се ново, вика Господ. Правям се ново. Нема сомнеш, нема страх. Слава ти Боже. Бог е това. Е, е, е. Створител наш, ние го познаваме Съдържител. Се Бог на чудата. Ако мораме, ако нямаме страх Божи, ако нямаме страх Божи, у пословици, първа глава, 28 стих вика, ако нямаме страх Божи, и ако само така си замислуваме дека сме християни, пословици ден 28 вика, тогаш ке ме викате, но аз нема да говоря. Ке ме падате, но нема да ме найдете. Ако нямаме страх Божи. И затова, пред да се молиме, трябва да се запитаме. Имам ли аз страх Божий? Свакам ли го сериозно Господ? Одам ли по Неговите заповеди? Имам ли го това? И ако го нямам, няма да си сплаш. Ако го нямам това. Не го знам да имам застапник. Исус Христос е горе и се застъпува за мен. И затова у него име ке тража Бог да ми даде здравомочие. Разбирате? Оти Бог вика, шо и да побара, Господ Исус Христос вика, шо и да побарате во мое име, ке ви биде. Така да, ако немаме, ке тражаме. И Он ке ни даде. И ке ни даде. И сега ке прочитаме от проповедник 12 глава. Ова е много яко. Нема да го пропуштаме. не? 12 глава проповедник. Соломон дошъл там. Знаете кой е бил Соломон, най-мудрият човек. А, сголемил го царството, най-богатият човек, най-мудрият човек, човек с най-голем брой на жени, застранува, застранува, оле, дека ще му трябва, ама гледай, що пишува. Проповедник, он го пишува. Соломон. И 12 глава, 13-14, гледайте, що пишува. Да го чуеме завършния сбор за се да го чуе на завършния сбор за себе. Бой се от Бога, изпълнувайки Неговите заповеди, защото во тоа е се за човека. Защо всите скрили дела, било добри или зли, Бог ке ги изведе на суд. Солно заключил. Завршниот сбор на се, на неговия живот, ово го пишува през смърт. Да. На неговия живот, Солно го пишува. Завршниот сбор на се и на неговия живот е Бой се от Господ. И почитувай ги, и слушай ги, изпълнувай ги Неговите заповеди. Ами. От това ке ви биде живот. И ке имате дълги години. И ке ги видите децата на вашите деца и деца и деца. И ке ви биде все убаво. Ако ги почитуваме Неговите заповеди. Това е боеме страва Божи у нас. И Господ да на благослови. Амин. Амин. Господа на благословен.